Cada día por mi ventana la miro mientras pasa y me digo a mí mismo, soy un chico afortunado por estar con ella. Es realmente un sueño hecho realidad, pero era solo mi imaginación. Crearemos una familia en el lugar más acogedor de nuestra tierra. Puedo visualizarlo. Esto no puede ser un sueño, porque todo parece muy real, pero era solo mi imaginación. Hola, buenas noches Gabón, bienvenidos una noche más a Cales Cales Sol durante un par de horas desde la 100.0 de la FM de Sinchili Quirratia la radio libre de Oreleta Errentería, Vamos a compartir con todos vosotros y vosotras los mejores sonidos del rhythm blues, el soul, el funk, rocksteady y ska. Dos horas en las que caben las secciones habituales de nuestro programa, Remember, Northern Train, Soul Collection, 98% funk, la hora 45 y rock steady ready go. Y para acompañar a estas secciones, este menú lo vamos a completar con una serie de temas que siguiendo la temática de nuestro último programa, sabrán a Motown, pero cocinados por artistas fuera de la discográfica de Detroit. Sabor a Motown, segunda parte. Así lo vamos a titular. Saludos por cierto, no me olvido a nuestros oyentes de Radio Gallinera en Valencia, Radio Topo de Zaragoza, Eirola y Rati desde Bilbo y a todos los que nos oís desde la página Facebook del programa, desde ovejasnegrax.com o, desde sinchilic.net. Con un ojo puesto, no lo vamos a negar en ver qué va a hacer nuestra Real en semifinales. Estamos aquí atentos. Empezamos ya. Cales, Cales Soul. pues empezamos este recorrido por la, aquellos artistas que en algún momento de su vida discográfica eh, grabaron temas Motown con nuestros primeros protagonistas que enseguida los va a presentar aquí nuestro amigo ZZ Ñaki. Venga, pues comenzamos, comenzamos con It Takes Two, un clásico grabado a dúo por Otis Redding y Carla Thomas en el 67 para su único álbum en conjunto, King and Queen publicado en el sello Stax. La canción es en realidad una versión del tema que había hecho famoso Marvin Gaye y Kim Weston un año antes. El disco surgió con la idea de crear una pareja estrella al estilo de los duetos de Motown, y el resultado fue uno de los álbumes más celebrados del soul. Además, fue el último álbum de estudio de Otis Redding publicado pocos meses antes de su trágica muerte. Así que ahora subimos el volumen con Otis Redding y Carla Thomas y su vibrante versión de It Take Two. del álbum de duetos que Betty Everett y Jerry Butler publicaron en el 64 para el sello BJ, vamos a pinchar ahora The Way You Do the Things You Do, un disco en el que la voz elegante de Jerry de Iceman Butler se combina a la perfección con el tono cálido y juvenil de Betty Everett, creando una química irresistible. Con arreglos de Johnny Pate, el álbum ofrece una variedad sorprendente de estilos y confirma que BJ también supo crear grandes dúos, a la altura de los mejores de la época. Así que vamos con otra versión Motown a cargo de Betty Everett y Jerry Butler, The Way You Do the Things You Do. You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. And girl, you're so doggone sweet. You could have been some kind of perfume. Well, you could have been anything that you wanted to, and I can tell. The way you do the things you do, the way you do the oh, baby. As pretty as you are, you know you could have been a flower. stole my heart. You know you could have made a cool crook. And maybe you're so smart. You know you could have been a school book. Well, you could have been anything that you wanted to, and I can tell the way you do the things you do. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to, and I can tell by the way you do the things you do. Oh, baby, the way you smile so bright, oh, it makes me feel alright. Bueno, pues la... vamos a escuchar los dos siguientes temas de este primer bloque dedicado a temas Motown, interpretado por otros artistas ajenos a la discográfica. Y pasamos el turno y le saludamos a nuestro comandante Baranda, Gabón. Gabón, está Racha León de Norí. Y bueno, pues aquí estamos otra semana más, bajo las intensas lluvias, pero bueno, aquí se... Está lloviendo, y mucho. Pero da igual, da igual. Todo sea por este gran programa y para todos los oyentes, ya aquí estamos. Venga, ¿qué tenemos ahora? Pues, Vamos a ello. Pues cuando Didi Sharp tenía 13 años, su madre sufrió un accidente automovilístico, lo que la llevó a buscar trabajo como cantante para ayudar a mantener a su familia mientras ella se recuperaba de sus lesiones. Tras prometer que continuaría con sus estudios, Sharp obtuvo la aprobación de su abuela. Respondió a un anuncio en un periódico en el que se buscaba coristas, y su primer trabajo fue con Willa Ward Montreal. Poco después comenzó a cantar coros para artistas como Lloyd Price, Chubby Checker, Bobby Rydell, Frankie Avalon y Jackie Wilson. Según Sharp, fue Chubby Checker quien la descubrió, mientras realizaba coros durante una de sus sesiones de grabación. Checker la recomendó a Bernie Love, director de Cameo Parway Records. Ese mismo año, Sharp participó junto a Checker en la grabación de su exitoso sencillo Slow Twisting del 62. Pero vamos con una versión que grabaron los dos, una versión del éxito de los Contours, Do You Love Me? The Delphonics fue un grupo formado en Filadelfia, Pensilvania, a finales de la década de los 60, integrado por William Poggi Hart, Wilbert Hart y Randy Kine, con el productor y arreglista Thom Bell como figura clave en el desarrollo artístico. Surgieron en un periodo de transición del solo estadounidense, marcado por la influencia de Motown y el inicio del sonido Filadelfia TSOP caracterizado por arreglos orquestales y un estilo más sofisticado. Tras sus inicios como The Ophonic, el grupo adoptó el nombre de, The Delphonics en 1967, cuando comenzó a trabajar con Bell en Cameo Parway Records. Ese mismo año grabaron Lala Means I Love You, escrita por William Hart, que se convirtió en un éxito internacional en 1968 y definió su característico uso del falsete y las armonías suaves. Durante este periodo y en pleno auge del sol comercial, el grupo también grabó versiones como Ain't That Peculiar, reflejando la influencia del repertorio Motown en su sonido antes de consolidar plenamente su identidad dentro del soul de Filadelfia. Ain't That Peculiar, una canción grabada originalmente por Mervyn Gay y publicada en Motown en 1965, cuatro años después los del Phonics la incluyeron en su álbum Sound of Sexy Soul para el sello Philip Grove. Sol Conexión, el espacio de Cales Cales sol que une pueblos, gente, culturas, como no, a través de Sol, Sol Conexión. Es que ricasco, Yuri. Gracias, Yuri. Y bueno, aparcamos un momento nuestra, nuestros temas Motown, nuestras versiones de Motown, con, y con esta cuña hemos dado paso a Carlos, el profesor. Pues nada, buenas noches a todos de nuevo y a todas. Y nada, pues hoy vamos a viajar de nuevo a esa época en la que el sol también se colaba en los grandes platos de televisión, en este caso en televisión española. El protagonista de hoy es Joe Tex, nacido como Joseph Arrington Jr. en Arkansas en 1933 y como todos sabéis, uno de los artistas más singulares del soul y el rhythm and blues. Joe Tex no solo fue cantante, también fue un extraordinario showman y narrador, famoso por su manera casi hablada de cantar, adelantándose al funk y al soul más callejero. Comenzó su carrera en los años 50 y alcanzó el éxito en los 60 con una música que mezclaba humor, crítica social y una profunda conexión con el gospel y el soul sureño. Hoy vamos a escuchar una actuación que pertenece al, programa Galas del Sábado de Televisión Española, uno de los grandes escaparates musicales de aquella época, presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat, el que vamos a escuchar en breves momentos una de las voces más reconocibles de la radio y la televisión en España durante décadas. Pratt, como vamos a comprobar ahora, aportaba cercanía, elegancia y cultura musical, convirtiéndose en un referente absoluto de la comunicación. Así que preparados con la pequeña entrevista que vamos a escuchar al principio de Joaquín Pratt con Joetex y vamos a escuchar después desde el pasado a Joetex soul con alma, estilo y mucha verdad, aquí en Cales Cales Soul. este señores y señores, uno de los creadores de música Cell, triunfador reciente en el Midem en Cannes y un norteamericano nacido en Texas, como ven ustedes, de color representante genuino de la soul music. Se llama Joe Tex. Buenas noches, bienvenidos. Welcome here. Gracias, Joe. gracias. Is your first visit to Spain? ¿Su primera visita a España? Yes, first time. The first time. You like Spain? Oh, yes, yes. You like Spanish TV? People, people nice. Ah, dice que la gente, la gente es muy agradable. El público es muy agradable, muy, <laughs> muy eh, eh, caliente. Quiere decirse que es muy, eh, más o menos agradable, ¿no es así? Yes. ¿Sí? sí. Más, más, que otra cosa, warm people. You can speak Spanish. no, no, no. A few words, poquito. Poquito, pero algo. Joe, give us an I'll say ABC, son. what, what are you going to, to play this night with your group? Um, tonight we're going down um, here at um, the Stone Club in Morocco, and we leave um, we leave Madrid on Thursday, and um, going to Rome, and then back uh, to Trinidad. Uh, O sea que él ha llegado a Madrid, está tan solo unas horas, hace su actuación en Galas del sábado, después se va a Roma, después a, a las Islas Trinidad, después quizá esté en Canarias. Un hombre muy ocupado. You're a very busy man, eh? Yes, yes. big success in Milan. <laughs> Will you start with uh, one of your very important songs? Show me. Yes, yes. Right now. Okay, Can right you now. Give me Michael. Oh, after okay. you. Bye. like to do for you now? This song was written by a good friend of mine, Mr. Curly Putnam, in Nashville, Tennessee. A little song that says something like this The old hometown looks the same as I step down from the train. There to meet me was my mama and my papa. <laughs> And down the lane I looked, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. There's that old oak tree that I used to play on. Oh, yeah, yeah. And <laughs> down the lane I look, and there runs Mary hair of gold and lips just like cherries. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. You'll know they'll all come to meet me in the shade of that old oak tree as I touch Put my foot down on the green grass at home. <laughs> oh yes, yes. Then I awake and I look around me at the four gray walls that surround me. And then I realize that I realize that I've only been dreaming. <laughs> I've only been dreaming all the time. Oh, yeah. For you see, there's a God outside my door. There's a sad little old padre and arm in arm. They say we gotta walk at daybreak. And again I'll touch. Oh, I'll touch the green grass of home. Here's where I need your help today. Oh, you know they are all. beneath the green, green grass of home. Yeah. Here's a song to get the whole thing for us Thank y'all, skinny legs. y'all. This number one record force in the state, sometimes back a million seller. Skinny legs. Say, man. Don't worry, that woman like she don't belong to you. That's cause her got them little skinny legs. You know there ain't no way to do. <laughs> you didn't like that when she was at home behind them closed doors. All right. All right. Shit, they be shaming that woman. You don't want nobody over here in Madrid, Spain, know that woman, yo. That's all right. Just walk on, baby. Don't you worry about a doggone thing at all. Hey, hey, yeah, someone, somewhere will take you, baby, skinny baby. Listen, which one you fellas gonna take lady with a skinny leg? Will somebody gonna take a lady with a skinny leg, please? Daddy, Anybody gonna take a lady with a skinny leg? Will somebody please take a lady with a skinny leg? Yeah. Oh, man, yeah, you a fool. I want one of those skinny legs. Yeah. I thought about giving this woman a Clyde back on the drums, but I said to myself, no, I know the kind of women Clyde like. But old Leroy gonna take her. Get old Leroy on the guitar right here one time. Let's get him. Say, Leroy, you got yo, this a man that's walking with you in a raggedy clothes. Man just forgot to get his suit out of cleaner. that's all. Holler, holler, holler. You act like you shaming that woman. Shoot at that man over there. Soon as you go over there, kiss him one time and hold his hand. Say you ain't gonna do what? That's all right. Rock on, mister. Hey, hey, hey. And don't you worry. Bueno, pues después de escuchar esta actuación de Iodetex en televisión española, en el programa de galas de sábado noche, eso es, ah, ya, galas del sábado, eh, ya vamos, pues vamos a seguir bailando como con Iodetex porque ahora entra la sintonía de Northern Train. ¿Qué pasa, All Nighters? Bienvenidos a Norden Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Norden Train, en Cales, Cales Soul. Gabón All Nighters. Gabón ZZ. Gabón ZZ aquí? Bueno, pues si estabais de pies bailando con Juetex, que nadie se siente. Oh. <laughs> vamos a seguir bailando. Y vamos a empezar la noche con los Monclers, grupo de soul de San Luis que debía su nombre a una marca de, local de cigarrillos. No confundir con los otros Monclers de principios de los 60. Estos eran de Cleveland, los del principio de los 60. Eh, los nuestros estuvieron activos desde finales de los 60 al 75, que es cuando se disolvieron. Los integrantes eran Kevin Sambin, Phil Perry, George McLean, David Fry y Clifford Williams. Eh, discográficamente debutaron en el 69 en el sello Arch, pero pronto se movieron a Paula. Paula, Paula Jewell y Brown, creo que se llamaba el sello. Que es el sello en el que hicieron carrera. Eh, así pues, ahí en el 73 publicaron Hang Up Your Love, tema que encajó como al nello al dedo en la escena en orden del Blackpool Mecha. seguimos con Richard Temple, artista no muy conocido y que solo publicó la canción que vamos a escuchar. Eh, la canción saldría publicada en Mirwood en el 66. A día de hoy, la verdad es que la, bueno, la podemos escuchar en una versión más nueva, bueno, una versión no, una reedición más reciente sacada por Ace Kent, que se dedican a, a recopilar y a rescatar este tipo de canciones. Eh, bueno, eh, este es un clásico del Norden del sello Mirgut. Y bueno, de, hecho dos, porque en la cara A tenemos Cigarette Ace de Jimmy Conwell y en la cara B a nuestro Richard Temple con el tema That Betting Rhythm. young America has been for setting most of the world's dance craze. We did the twist, the monkey, the duck. Bueno, eh, para el tercer tema os traigo a Rita and Tiaras, el tema Gone with the Wines It's My Love, en el sello DOR en el año 67. Y aquí tenemos a Rita Graham, cantante de jazz y una de las integrantes de las Raelettes de Ray Charles, y a las Tiaras acompañándola. Eh, las Tiaras, el trío formado por Edna Woods, Joyce Cannon y Alicia Stanhope, las tres de Santa Ana, y eran... Bueno, que quiere entrar ya la canción, pero está bien entrar. A ver. Bueno, va, seguimos. <laughs> bueno, las, las integrantes del trío, las tres eran de Santa Ana y eran el grupo estudio, el grupo residente de DOR. Eh, y las presento así por separado, por un lado a Rita y por otro a las tiaras, porque aquí pasa algo curioso y es que tienen este tema que es un éxito, bueno, un éxito relativo, y en cambio nunca se llegaron a conocer. No se han cruzado nunca, ni siquiera en el estudio. Curioso. Vamos a ir pues con este clásico del Norden. Ahora sí. subir el groove. Esto es 98% funk, donde el sol se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Todo esto aquí en 98% funk. buenas tardes. Bueno, hoy vamos con un tema, Southern Fried Chicken, que es un tema funk soul instrumental publicado originalmente en 1966 como sencillo de 45 revoluciones por parte de Bill Thomas and the Fendels. Fue editado en el sello Savoy Records, un sello estadounidense activo en estilos como el jazz, gospel, soul y rhythm and blues, que también lanzó versiones promocionales muy raras del disco. Bill Thomas and the Fendels no fueron un grupo ampliamente conocido en su momento, funcionaría más bien como una formación regional de circuito funky soul del sur de Estados Unidos, grabando para sellos pequeños como distribución limitada. Esto hizo que sus discos no alcanzaran gran, gran alcance comercial en su lanzamiento, pero que con el tiempo se convirtieron en piezas codiciadas por coleccionistas de funk y red groove, gracias a su estilo auténtico y la escasez, y la escasez de copias. Bueno, aur... tell you a little story about some cats trying to cook a little fried chicken for you. All right? Dig this now. gonna go way back and get a good old southern recipe for some fried chicken. Now these cats out of sight. Ooh, boy, they can cook. You just don't know. We're gonna let Tucker make you a little fried chicken. gonna do now? We're gonna get that long spoon and take it out of the hot grease. You think you can do it, Lou? All right, all right, all right, all right, all right, all right. with me? All right. Now, what we're gonna do now is get together with this cat over here and let him put a little on the plate for you. Now, when this cat put this chicken on the plate for you and this potato salad on the plate for you, you're gonna really dig it. this cat now. I want you to dig it. It's the maddest thing in town. gonna do. So all of us got together and prepared this chicken. I'm gonna try to get all of the cats, and you and you and you. to sit down, let's eat a little chicken. All right, let's put it on for them now, boy. de consola, películas, series o en la vida misma, Arcades Cortavitarte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones. Bienvenidos a la hora 45. Bueno, pues cuando suena esta melodía significa que nos va a acompañar en los próximos minutos Arcaich Costavitarte, Doctor Punco, Gabón, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estáis? Bien, pues aquí con otro programita de Cales Cales Soul y más o menos a la misma hora te tenemos en antena. Y antes de nada aprovechar para seguir recordando, aunque me parece que ya no hay entradas, para el Moyo Working, Arcades. Eh, eh, para el viernes queda. El... Ah, viernes quedaba, ¿no? sí, no quedaba para el sábado. Eso es, pasado están agotadas y para viernes hemos mirado antes y quedan 14. 14. 14 en total con, las que hay en el ART, en, la Noeta. Bueno, en calle Yumbe, ahí cerca de la Noeta. Sí, cerquita, cerquita de la Noeta. y, las sumadas esas con las que hay eh, online, o sea que bueno, yo creo que Sol out. Claro, quedan más de 20 días, vamos, que se va, se va a acabar también. Bueno, lo cual, lo cual nos alegramos aquí desde Cales Cales Soul de que un festival de esa categoría, pues la gente responda. O sea que está. muy bien. Además, yo. El otro día estábamos comentando también que parece que eh, yo juraría que es récord, porque justo un mes antes Soul Out yo creo que no habíamos tenido nunca. Siempre igual lo, máximo dos semanas y media, tres, una cosa así, pero un mes, que es mucho tiempo antes. ¿eh? Bueno, bueno, pues qué, buena, qué buena noticia, qué buena noticia. Eh, en Jareño, era, más complicado porque era más aforo, pero. Sí, sí. Pero era, más grande, pues sí. Pero bueno, es importante que la gente responda y que esté ahí. Que esté a, tope con el, con el Festival Moyo Working, que por cierto, este fin de semana vais a hacer un, ¿no? Tanto Íñigo como tú, los que normalmente los tenemos aquí en Sinchilic, pues vais a estar ahí pinchando, ¿no? En el... Teorema, en grosso. En el eh, Teorema, en grosso, que no me salía... Calentando motores. <laughs> Ah, dando un poco la, la tabarra. Sí, <laughs> carnavales, bueno, uff, eh, qué pereza, la verdad. Me da sí, mucha pereza pero vas a, qué a, ¿a qué vas a ir disfrazado? <laughs> No. <laughs> No, sé por qué me, olía la respuesta contundente de <laughs> ah, Pero Íñigo sí, ¿eh? Íñigo se apunta a bombardeo. Ya me ah, Inigo ahí disfrazado. Sí, sí, sí. sí. hostia, pues hay que... Hostia, ah, no, no vamos a poder, yo no voy a poder ir. Porque... Ah, qué pena. <laughs> Tienes que hacer alguna fotillo ahí de, incógnito. Encima hay un, hay un, una temática en el bar para ese día. ¿Ah, vacaciones en el mar. Bueno. Sí, Pues tú podrías seguir de Richard Prior. ¿No te animas? Eh, no, no, no, demasiado. Richard Prior pues, es demasiado icono para mí ahora. <laughs> Bueno, bueno, Arcaich, vamos a lo que a lo que vamos aquí en este en esta sesión de Cale Scale. Eh, sé que el primer tema suena muy italiano, ¿no? bueno, explícanos el porqué de los dos temas, o si tienen relación uno con otro. Pues ¿Qué, te ha movido a, elegir estos dos temas? Esta semana me han hecho el, tra bueno, han hecho el trabajo, he tenido ahí un, no sé cómo decirlo. El, el sábado pasado presentamos también el Moyo en Donosti, en otra fiesta previa, en, el, en el Acker en el bar de, Manuel Basterra, que también es uno de los DJs en el Moyo el sábado y, bueno, pues estuvimos muy a gusto, lo pasamos muy bien, la verdad. Es como un ambiente muy bueno, viene mucha gente que solía pasarse por, por nuestro querido Iger, que, que tuvo que cerrar hace unos años por la grabación y, y en una de estas que puse el tema de, Little Tony, me dijo Imanol Asterra me dice, coño, esta canción siempre que la escucho me recuerda a ti, porque siempre la, siempre la pinchas un montón, la pinchabas un montón en su día, y tal, me dice, esto me, recuerda mucho a tus pinchadas. Y me dice, esta y otra, que es la, la siguiente que viene después. Ah. Y en ese momento pensé, coño, mira, ya está. como dices tú, ya te han hecho el trabajo, ya, ya hay un porqué. Me ha, elegido, las dos canciones para esta semana para que la escala, ya está, no le voy a dar más vuelta. Pues nada, es... Eh... Que, oye, mira, también es un poco de, orgullo, ¿eh? Que la gente... La gente se acuerde, ¿no? Un poco de lo que, de lo que pinchas, ¿no? Y que, y que se quede, ¿no? Con eso que identifique dos canciones tan buenas con, tus sesiones, pues es una cosa que... Pues, está, muy bien. Pues llena de orgullo, oye. ¿Y el primer tema que vamos a escuchar? Pues de Antoni, un artista italiano que hacía un poquito, pues era un poco como, iba a decir, para que nos entienda la gente, el Bruno Lomas italiano, Pues tampoco sé si la gente va a saber quién era Bruno Lomas. Bueno, a uno no <laughs> suena. <laughs> ...no suena pues bueno, pues, pues, los rockeros que tenía Italia y Bruno Lomas, eh, el, que había aquí más en España. Y claro, Little pues, pues al ser pues una especie de Elvis italiano, para, reducirlo mucho, pues tenía mucha influencia también del rhythm blues eh, afroamericano. Y pues esta canción que suelo pinchar, es que quitando el tema de que está cantada en italiano, la verdad que la podía haber grabado cualquier músico de Rhythm Yo la he escuchado un poco antes de durante el día de hoy, durante la mañana y a mí me sonaba un poco como a los primeros temas de los 60 Jackie Wilson, así de ese estilo, ¿no? De, sí. también un poco también un poco también como las grabaciones de grupos de, sobre todo las los coros que tiene al fondo de grupos de chicas como las Chiffons, como Sí, sí, sí. Un poquito, un, poco ese rollo, sí, sí, sí. Sí, a mí me, ha sonado, me sonado, sí, bueno, igual es un atrevimiento eh, por mi parte, bueno, tipo esas canciones de Jackie Wilson o de, o de Mark Johnson, aquellas primeras grabaciones en Motown, ¿no? de ese estilo así como... Bueno, a ver, que la gente escuche y a ver con qué puede identificar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, lo, eh, eso que comentas tú yo lo suelo llamar siempre protosoul. Protosoul, sí, mira, me estaba, me estaba acordando porque en algún otro programa de radio lo he escuchado ese, ese término, ¿no? Protosoul. Sí, justo esas grabaciones de Rhythm and Blues que había, sobre todo en Detroit, antes de, eso, sí, de la explosión de mucha influencia del Rhythm and Blues, del, doo-wop, este tipo de, música, sí. Un sonido, un sonido muy chulo, muy, muy agradable de oír. Y luego, y luego que no podemos olvidar, una cosa que estaba comentando hoy también en, otro programa que me han entrevistado antes <laughs> por, el tema del mollo, ah. que al final el, rock and roll no es más que rhythm blues hecho por blancos. Efectivamente. hay gente, hay que, gente que todavía lo duda, ¿eh? Pues un, un rock and rollero italiano blanco, pues al final no deja de ser un, rhythm, blues. hecho por, por, europeos. Pues nada, Escuchamos. a, Little Tony con ¿Cuándo y la mía ragacha? Eso ya no sé si lo pronuncia bien o no, pero bueno. Pues, eh, se te ha entendido perfectamente, o sea que lo habrás, eh, seguramente lo habrás pronunciado mucho mejor que yo. Vamos con Little Tony. casa tornerai e vedrai la mia ragazza. Devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dille che ormai io penso solo a lei che morirei se non saprei ragazzi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto qualcuno che ora ha preso il mio posto dentro al cuore di lei. Ora ti prego, quando ritornerai non dire niente. Io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai in un bar. Bueno, pues acabamos de escuchar a Little Tony, como os decíamos, como adelantábamos, un tema maravilloso, muy agradable de oír y que seguramente pues a mucha gente le sonará de pues eso de esas primeras grabaciones, bueno, primeras grabaciones de aquí Wilson no, pero no marcáis, aquí Wilson, Mark Johnson, las Chiffons, ¿no? Ese sonido de finales de los 50, primeros 60, proto soul, como lo has denominado tú. Sí, eso es, me recuerda mucho a esa época, de finales de los 50, principios de los 60 de, la música negra de Estados Unidos. Eso es. Y vamos con el siguiente tema, un poco un registro diferente, ¿no? Vamos. Bueno, a ver, tiene historia también. Yo este tema lo he escuchado mucho, por eso viene hoy el tema. Eh, yo tuve una relación personal muy muy estrecha con, Paco, que es el fundador de, la banda, Paco Rufus, de la tienda de Naranja y Negro de, Alicante, del sello Rufus, Recordings, de, del grupo Rocajulas y tal. Bueno, por circunstancias de la vida, ahora mismo no recuerdo muy bien cómo nos conocimos, pero creo que fue a través del fanzine que hacía yo de la historia de la música afroamericana y tal. Bueno, pues empezamos a hablar y tal en ese momento estaba con la idea de hacer un grupo que mezclara un poco el rhythm and blues, el blues con, con un poco del punk, que es lo que a él también le gustaba mucho. Y nada, pues eh, crearon este grupo, nos pusieron el nombre de Flaming Wise. Los Flaming Wise, ¿no? Y, y, vinieron a actuar al Moyo el, eh, la segunda edición del Moyo, eh, que hicimos en, en eh, hace ya, unos poquitos años, <laughs> Junto a, los Rochester, que, era, que es un grupo escocés que hacía un poco onda, bueno, un poco no, <laughs> un poco mucho onda homenaje a Bob Y la verdad que fue una noche que, recordamos con mucho cariño. De, hecho, el otro día hablando también con Chema Mabón, el cantante de la Detectors, que supongo que ya conoceréis, que son del pueblo de ahí. Sí, desde aquí de Rentería sí. me, comentaba el otro día que tenía muy buen recuerdo de, ese año que hicimos en Mogambo, el mollo, con, con, White, con los Rochester. Y nada, y luego encima, es que Paco era una persona, joder, tan generosa y tan maja y tal, que el, año que estuvimos pensando en, si dábamos el salto a traer artistas legendarios afroamericanos y tal, Andábamos muy perdidos, tanto Joaquín como yo. Eh, quién puede venir a tocar con ellos, ¿no? O sea, porque al final, claro, tú traes a estos artistas, pues no puedes, traer a sus bandas a Estados Unidos. Y Paco fue el primero que me dijo, oye, tú si traes a Melvin Davis y si traes a Lacey Lester, no te preocupes que anda. Y con todas sus sus carencias de infraestructura, de poco presupuesto de tal, pues montó la banda para... Para apoyar a estos artistas, ¿no? Sí, para, actuar con estos dos. Eh, siempre movido por, por el amor a la música, por el amor a, estos artistas, por, son una pasada de pues, personas, tío. Pues que, qué, guay, tener gente así dispuesta y apoyar de... Porque aquellos inicios no fueron fáciles y que tener la gente así apoyando de esa manera, pues pues habla mucho, habla mucho y bien de, esta persona. Sí, Paco, la verdad que era. Tuvimos la desgracia un par de años después de que falleció. tuvimos ahí un, pequeño disgusto, la verdad, porque le teníamos muchísimo cariño. Y aunque ya había dejado de de ayudarnos con el tema de las bandas y tal, porque bueno, llegó un momento en el que se vio sobrepasado, porque al final era un músico pues de, de pasión y de y muy de la escuela del punk y tal, más que de, más que académico y de poder leer partituras y todas estas cosas. Entonces, aunque tenía toda la pasión del mundo, pues, pues hubo un momento ya también que se vieron superados y sobrepasados y ya, ya había dejado un poco eso, pero bueno, la verdad es que nos dio muchísima pena a la familia del Moyo perderle y, pues la verdad es que siempre le tenemos mucho cariño. Yo siempre digo que, que si Paco no estaba ahí, eh, el Moyo pues no habría llegado a tener ni a los Contours, ni a Spider Turner, ni a Jerry Williams, ni a la Brooks, ni que aunque él no haya estado ahí tocando con ellos directamente, fue el que... El que igual impulsó, ¿no? Pues, eh, que yo os ayudo con esto, que yo os apoyo, que tal, y si no hubiera sido por él, no habríamos podido disfrutar de lo que hemos disfrutado. pues, pues si te parece, pinchamos este tema en, el homenaje a Paco, acordarnos de él y, agradecerle toda su, todo su empuje en aquellos primeros años del Moyo Working. su empuje por la música negra, por el Lehman Blues y por el blues y bueno, pues desde aquí un, beso a Paco. Eso es. Pues por Paco vamos a escuchar a los Flaming Ways y el tema que vamos a escuchar va a salir el tren. Y, y, nada, despedirnos de ti hasta la semana que viene, que ya sabes que el 18 de febrero, próximo 18 de febrero, miércoles, haremos aquí un, homenaje también a. También nos acordaremos de Paco. Sí, seguro, siempre. Como no. Siempre. Con hablar, Del mollo, hablar del mollo working y hablar de Paco es lo mismo, o sea que. Eso es. El miércoles que viene estamos aquí, programa especial mollo Working. Y nos despedimos ya, Arcaich, Como siempre, muchas gracias por tu colaboración. Y hasta la semana que viene. Abur. Agur, Va a salir el tren, va a salir el tren, mi amor. Este es tu último tren, este es nuestro último adiós. Coge tus cosas y vete ya, vete ya de la estación. de mí, hoy te irás en ese tren. para tener la sensación Bueno, pues acabamos de escuchar eh, a los Flaming Wise, va a salir el tren en esta, dentro de la sección de Arcaicos de Habitarte, la hora 45. Vamos con el segundo bloque dedicado a temas Motown, grabado por artistas fuera de la discográfica del señor Barry Gordy. Cuando quieras, Baranda. Pues sí, pues venga, pues ahora vamos con Bárbara Lewis. Comenzó a escribir canciones con solo nueve años y empezó a grabar en su adolescencia junto al productor Ollie McLaughlin. Muy pronto dejó su marca con el tema Hello Strangers. A mediados de los años 60, ya grabando en Nueva York con productores como Bert Burns y Jerry Wessler, logró varios éxitos, entre ellos Baby I Am Yours y Make Me Your Baby, hoy consideradas piezas fundamentales del sur femenino de la época. A finales de la década, Barbara Lewis grabó para Stax Records. Y este periodo vamos a escuchar ahora uno de sus temas grabados en Stax, Axe de Lonely. Este tema fue grabado por los Four Tops en agosto de 1964 y publicado un año después por Motown. young and foolish laugh and love and slowly run away. Confident and sure that fate will bring another love their way. Vamos ahora a The Orlons, uno de los grupos vocales femeninos más populares de Filadelfia, a principios de los años 60. especializadas en canciones bailables y pegadizas, combinaron voces femeninas con el barítono de Stephen Caldwell, creando un sonido único que definió la era previa a la invasión británica. Tras varios sencillos, alcanzaron el éxito con The Wah Watusi y otros temas que se convirtieron en clásicos del sol bailable de Filadelfia. Hoy vamos a escuchar un tema en esa misma línea rítmica y llena de energía. Stubborn King of Philo, original de Mervyn Gay. La siguiente protagonista en descubrirnos otro tema Motown es Fontella Bass, una pianista y cantante que creció rodeada de música, acompañando desde niña a su abuela. Su abuela se llamaba eh, Nevada Carter y viajando con su madre en giras de gospel sureño. Su talento precoz la llevó a trabajar con Little Minton y más tarde con Ike Turner y The Oliver Saint Soul Review en 1965, Fontelabas se unió a un grupo de músicos en Chicago, incluyendo al baterista Morris White y al bajista Louis Terfield, eh, para grabar una canción que se convertiría en un clásico, el Rescue Me. La potente voz de, de Bass, combinada con los arreglos de viento de Jane Birch, y los coros de Minnie Ripperton convirtió el tema en un éxito instantáneo, alcanzando la cima de las listas de Rhythm and Blues en el top 5 de Estados Unidos, además de llegar al número 11 en Reino Unido. Su único álbum con Checker, eh, subsidiaria de Chess Records, es The New Look del año 66, en el que se incluye la versión que hizo del tema de Martha Reeves y las banderas, con and Get These Memories. 1968, Brunswick Records unió al cantante Jackie Wilson y al pianista de jazz y líder de su propia banda, Con Basie, para grabar un álbum con versiones de rhythm blues y soul en clave jazz. Uno de los temas recogidos en este álbum es la versión que hicieron del tema de Stevie, que Stevie Wonder publicó en Motown en 1967, I I was Made to Love Her. Presta gaitezen eska eta errigia batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Y seguimos con temas Motown en esta sección también. Hoy vengo con dos versiones. Eh, de canciones Motown. la primera que vamos a escuchar es del grupo de Temptations y la segunda que escucharemos es del grupo de Spinners. El, primer tema se llama I Wish It Would Rain y la versión a los Techniques. El, tema original fue publicado en 1967 eh, para el sello Gordy de Motown por los Temptations y los Techniques eh, lo grabaron a finales de los 60 para el estudio Estudio, bueno, eh, los técnicos toman el lamento de los Temptations, lo mantienen el dolor, pero, pero se, puede, se puede llegar incluso a bailar, diría yo. <laughs> Eh, I Wish It Would Rain de Techniques. sunshine. Rain. segundo tema se llama It's a Shame de Alton Ellis. Eh, fue grabada por los Spinners en el año 70, escrita por, entre otros, Stevie Wonder y publicada en el sello VIP Records de la Motown. Y fue uno de los éxitos del grupo Spinners. Eh, Alton Ellis, eh, padre de Roy Ellis, artista que podremos disfrutar en el festival Moyo Working eh, uno de los padres del rock, Steady, grabó esta versión en el 71 para el sello Splash. Eh, espero que lo disfrutéis y que podáis venir a ver el buen trabajo que ha hecho en la vida con, con su hijo. <laughs> It's a Shame de Alton Ellis. shame the way you mess around with the man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with the man. You're like a child at play on a sunny day with your play toy that you shame. shame. The way you mess around with a man, it's a shame. shame. You play with my emotions, it's a shame. shame. The way you mess around with a man, the way you mess around with a man, it's a shame. shame. You play with my emotions, it's a shame. shame the way you mess around with the man. I tried to stay with you, give you love so true. You don't appreciate the love I try to make. It's a shame. change. The way you mess around with the man, I try to give you love, give you love. I try to stay with you, give you love so true. You don't appreciate the love I try to make. It's a shame. la sección que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul, discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. Jackie Wilson fue probablemente el cantante más talentoso de su generación. Sin embargo, su arreglista en Brunswick Records, Dick Jacobs, solía lastrar esa voz imponente con una orquestación excesiva y coros femeninos empalagosos. A ello se sumaban canciones a menudo absurdas, muchas basadas en arias y piezas clásicas ajenas a rhythm and blues. El álbum típico de Jackie Wilson incluía dos o tres temas brillantes y una abundancia de material azucarado. Todo cambió en 1966, cuando Wilson empezó a trabajar con el productor de Rhythm and Blues, Carl Davis, afincado en Chicago. Su primera colaboración fue en el álbum Whispers, cuyo tema principal se convirtió en el sencillo más exitoso de Wilson en tres años. Los arreglos ligeros y la instrumentación sobria dieron a su magnífica voz el espacio necesario para desplegarse plenamente a lo largo de sus 12 excelentes canciones. Un año después, Wilson regresó con el LP Higher and Higher. El tema que da título al álbum suele considerarse uno de los puntos culminantes de su carrera. No solo fue uno de sus sencillos más exitosos al alcanzar el top 10, sino que su interpretación transmite una sensación de triunfo y seguridad vocal, reflejo de la madurez artística alcanzada en ese momento. 1967, los cambios en la música soul se sucedían con rapidez. Otis Redding y Aretha Franklin reclamaban respeto y James Brown redefinía la intensidad del género y el funk comenzaba a tomar forma. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, Jackie Wilson había sido una figura central del soul más dinámico, con éxitos de ritmo rápido como Red Petit, Lonely Teardrops y Baby Workout. Su son melódico, en gran parte compuesto por Berry Gordy, contribuyó de manera decisiva a sentar las bases de Motown. Sin embargo, a mediados de los 60 su carrera parecía anclada en un estilo propio de una década anterior. Con el álbum Whisper del 66 comenzó a definirse una nueva dirección artística, que marcó el regreso de Wilson a un sonido más coherente y alineado con su identidad musical. a place where you don't need money. There ain't nothing to buy. No hurry, no worry. No chance for you to drop tears from your eyes. la canción Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, cuya historia de autorías es considerablemente menos inspiradora, terminó siendo atribuida mayoritariamente a su compositor original, Billy Raquel Davis, quien había escrito la melodía para el grupo de Chess Records The Dells. Tras resolverse el conflicto legal, Davis obtuvo el 80% de los derechos y las regalías de la obra. Más allá de esta controversia, la grabación demostró de forma concluyente de la, que la inclusión de Wilson en el Sol no fue circunstancial. Respaldado por los Funk Brothers, la fiable sección rítmica de Motown, Wilson se mueve con soltura en este tema de soul acelerado, impulsado por una poderosa sección de vientos, un arreglo de metales contundente y cuerdas empleadas con moderación y buen criterio. Heiger and logró combinar la intensidad y la urgencia características de Stax y Muscle Souls, con un refinamiento propio de Motown, contribuyendo así a definir el sol de Chicago en sus propios términos. You love me so. I'm still trying to make it grow. And you sure can count on me, baby. You sure can count on me. Oh. Mm-hmm. Don't you know what I'm talking about? La pista de acompañamiento del tema principal, Higher and Higher, se grabó el 6 de julio de 1967 en los estudios de Columbia en Chicago. Producida por Carl Davis y arreglada por Sonny Sanders, la sesión contó con la participación de los músicos de Motown conocidos como The Funk Brothers, el bajista James Jennerson, el baterista Richard Pistol Hallen, el guitarrista Robert White y el teclista Johnny Griffith quienes colaboraban ocasionalmente sesiones de Davis para complementar su salario de Motown. Según Davis, solían venir los fines de semana desde Detroit, cargaban la camioneta y venían a Chicago, y yo les pagaba el doble de la escala en efectivo. También participaron dos miembros de The Adventures, Jackie Hicks y Marlene Barrow, junto con Pat Lewis, quien reemplazaba a Lowan Debs. Además, el baterista Morris White más tarde conocido por su trabajo con Heart, Wine and Fire, y el saxofonista barítono Mike Terry contribuyeron a la grabación. this can do. You feel there's no one in this world for you. All at once, the fear is gone. You found someone to call. Temas como You Can Count on Me u Open the Door to Your Heart mantienen y establecen con eficacia el pulso melódico y enérgico del soul de Chicago. Soulville remite claramente al estilo de James Brown, con una base funk marcada y una fuerte influencia de Stax y el Southern Soul. Those heart e I Don't Need You Around son baladas soul sustentadas por interpretaciones vocales intensas y acentos de cuerda bien definidos mientras que I Need Your Loving adopta un soufflé clásico con saxofón y raíces en el rhythm and blues. Otro tema a destacar es el I Be Love You de Van McCoy, un tema rítmico en el que Jackie Wilson ofrece una interpretación vocal intensa. En definitiva, este álbum de 1967, publicado por la discográfica Brunswick Records y producido por el gran Carl Davis, nos ofrece, al mejor Jackie Wilson, además de una gran variedad de material. No podíamos despedir esta sección dedicada a recuperar los mejores discos de la época dorada del sol y el rhythm and blues sin su tema principal y cuando disfrutemos de este pedazo de disco, elevámonos más y más alto. Higher, higher. Bueno, pues después de escuchar esta magnífica interpretación del High Grand Higher a cargo de Jackie Wilson, vamos a acabar. Yo creo que nos quedan tiempo para un par de temitas eh, de esta sección que hemos dedicado a artistas que en diferentes épocas de su discografía pues interpretaron temas Motown. Eh, ZZ ¿a quién podemos escuchar ahora? Antes de ah, acabar el programa. Pues, Little Richard. No, es mala elección. Venga, cuéntanos algo de Little pues, Richard. Bueno, pues durante su etapa en Oke Records, Little Richard se mostró frustrado con el sello ya que no tenía control sobre el material que grababa ni sobre lo que se publicaba. Eh, según su biografía, sentía que Larry Williams, productor de la época, quería que copiara a Motown, y él no se consideraba un artista de ese estilo. Richard opinaba que el material de Oke no tuvo éxito porque el sello era de Rhythm Blues y creía que habría alcanzado más popularidad si hubiera grabado con Epic, manteniendo así su propio sonido. Bueno, a pesar del enfado de Little Richard, nosotros vamos a escucharle en una versión que hizo del tema de Shorty Long publicado en el sello Soul, subsidiario de Motan, Function and Junction. Take The Fabulets fueron un grupo vocal femenino de soul formado en Florida a comienzo de los años 60. Inicialmente conocidas, como The Bells, comenzaron actuando en directo y colaborando como coristas y grupo de sesión para diversos artistas locales, antes de iniciar su propia trayectoria discográfica. Con su cambio de nombre y su fichaje por Monument Records y posteriormente por el sello Sound State 7, Grabaron varios sencillos y dos álbumes que hoy son considerados pequeñas joyas del soul sureño. La, la marcha de su cantante principal, Annette Snell, para iniciar una carrera en solitario, marcó el principio del fin del grupo, que se disolvió poco después. Pues hasta aquí han llegado las dos horas de Cales Cales Soul. Como siempre, agradecemos el trabajo de nuestros colaboradores, ZZ Iñaki, nuestro comandante Baranda, Benny Rocksteady, Fang Totti, eh, Carlos el profesor, Arcaiz Cortavitarte y desde el apartado técnico nuestro DJ Pavel. A vosotros y vosotras gracias por estar ahí y seguirnos. La semana que viene os recuerdo que haremos un especial sobre el Moyo Working que se celebrará los días 6 eh, y 7 de marzo en la sala Tabadaba de Donostia. En la primera hora vamos a charlar con Arcades Cortavitarte, alma mater del festival, y en la segunda tanto Arcade como su amigo y DJ Inigo Art nos van a ofrecer una magnífica sesión de soul y rhythm and blues con algo también de rocksteady y ska. Nos vemos entonces el próximo miércoles 11 de febrero a eso de las 8 de la tarde aquí en Cales, Soul.